บุ๊กทูสามสิบหกการขนส่งมวลชน transporte público ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ onde é o ponto do ônibus รถเมคันไหนไปกลางเมืองคะ Qual é o ônibus que vai para o centro? ดิฉันต้องไปสายไหนคะ Qual é a linha que tenho de apanhar? ดิฉันต้องต่อรถไหมคะ Tenho de mudar? ดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะ Onde tenho de mudar? ตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ Quanto custa uma passagem? กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะ Quantas paradas são até ao centro? คุณต้องลงรถที่นี่ค่ะ Você tem que descer aqui. คุณต้องลงข้างหลังค่ะ Você tem que descer por trás. อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ O próximo metrô chega em cinco minutos. อีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะ O próximo bonde chega em dez minutos. อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาค่ะ O próximo ônibus chega em quinze minutos. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quando é o último metrô? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quando sai o último bonde? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quando sai o último ônibus? คุณมีตั๋วรถไหมคะ Você tem uma passagem? ตั๋วรถหรือไม่มี ดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะ Uma passagem? Não tenho. งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะ Então você tem que pagar uma multa.